بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا فاللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل يو ليترينكو تلاتني تلاتين وتن ربيع الثاني بل bai تكما يا ya تلاتين talatin hijiran maki sallam yau shekaru 1445 miladiya kuma 2023 wata na sha daya yau kwana na goma sha hudu wannan shine majalisinmu na hudu cikin karatunmu na al'aqidatu tahawiyya to Allah madaukin sarki mana jagora Allah madaukin sarki ya sa mana albarkacin majalis din nan ah, mun karanta fakara na talatin da shida sai muka saya ko yau za mu tashi inda malam ya ce wala tathbutu kadamul islami illa ala zahri taslimi wal istislam haka ne ba na'am abu ja'far at-tahawi rahmatullahi alaihi yace wala tathbutu ba za ta tabbata ba qadamul islam kafafuwa suna tabi da diga-digai ba saboda shi ke daukan nauyi qadamul islami diga-digan musulunci illa ala zahari taslimi sai a bayan sallamawa wal istislam da kuma wato at-taslim da al-istislam anan akwai ibarat wadda ya amfani da su balaga ne inda ya ce wala tathbutu qadamul islami shi ne musulunci bai da kafafuwa haka ne ba yawwa sannan islam yana nufin musuluncin bisa ga musulmuna ne kai musulmi menene musulunci al'islam shi ne miƙa wuya ba to miƙa wuyan ka kai ɗin ba za ta tabbata ba diga-digan miƙa wuyanka ba za su tabbata ba shi ne wala tasbutu ƙadamul islam ai la yasbutu ƙadamu islamika an ta? illa ala ظهر التسليم والاستسلام sai a bayan sallamawa da miƙa wuya ko kuma miƙa wuya da sallamawa sai mu duba at-taslimu wal istislam ne bambancin su ne shi at-taslim masdar ne ba sallama yusallimu tasliman shi istislam kuma istaslama yastaslimu istislaman haka ne ba to at-taslimu sallamawa haka ne ba miƙa wuyan ne bayan da ka miƙa wuyan al-istislam jawuwa duk inda an janye wuyan wuyan za ta bi shine al-istislamu saboda istislam akwai mutawa a cikinta sallama wastaslama ha mun gane wannan ba dama mai suke cewa wato total submission and surrendering to in ka yi surrendering a nan taslim ne to istislam kuma bayan da ka yi surrendering din wato ka mika wuya ba duk inda an ja to kai dama jira kake a ja bi za ka yi mun ji wannan ba to kaga bina din su sun sha bamban ziyaratul hurufi tadullu ala ziyadatin fil ma'ana ganan ba to wannan shine wala tathbutu qadamul islami illa ala zahri taslimi sai bisa ga katokan mika wal istislam da kuma sallamawa jawuwa mun ji bayanin ba to anan in dai mun fahimci larabcin abin da yake nufi abin da ka ji na a cikin ƙur'ani da sunna abin da ya shafi ƙaddara abin da ya shafi siffofin Allah da sunayensa waɗannan abubuwan suna cikin abubuwan da sun shafi gaibu ba to ya ce musuluncinka ba za ta tabbata ba fa sai ka mika wuya ga waɗannan abubuwa eh, wala ta mu islamika أي لا يجوز أن يكون إسلامك ثابتا إلا إذا كنت mustasliman musallima duk abin da ka ji sai ka sallama bayan da an yi maka fassara da bayani bisa ga tafarkin salaf in ji wannan bayanin ba? yawwa misali Allah subhanahu wa ta'ala inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadarin komai dukkanin komai mun halarce shi bisa ga tsari tsarin nan akwai gabatuwan ilimin Allah gabanin abubuwan su auku sai ka yi imani da ilimin Allah kuma ka yi imani alheri ne ko sharri ne duk Allah ne ya kaddara tukun abin ya faru mun gane wannan bayanin ba amma duk lokacin da mutum ya ce to me yasa abu kaza ya faru me yasa wasu sun je wuta me yasa wasu sun je aljanna me yasa wani ya zama mai kudi to wannan babu sallamawa babu mika wuya to musulunci ba za ta samu dindin zama ba mika wuya mun ji wannan bayanin ba da Abba hawu yake nufi a nan gurin kuma shine ba inda Allah subhanahu wataala cewa falawar wa لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما daga anan waje da ciki farko shi alkur'ani da sunna ya zama shine gaba shine abin da kun yadda za ku yi aiki da shi kaji daya bayan wannan kuma cikin ranku ku ji cewa eh wannan fa shine daidai ba za ka ji haushin abin da suka zo a ciki ba ko da abin sun saba wa ra'ayinka mun ji wannan bayanin ba shine bayan da malam yayin wannan bayanin sai ya ce faman rama ilma ma hudira anhu ilmuhu wa lam yaqna bit taslimi fahmuhu حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان a cikin wato abubuwan da ala subhanahu wata'ala ya yi akwai abubuwan da ba mu da sanayya ba mu da ilimi a kai misali ita kaddara a cikin hadisi manzon Allah ya ce kaddara sirri ne cikin sirrorin Allah in an yi magana kan kaddara ya ce ku kame ba to kenan muna da ilimi ne akan kaddara ba mu da ilimi akan kaddara haka ne ba to a cikin alkur'ani da sunna zaka karanta siffofin Allah hannun Allah fuskan Allah kafa duk zaka karanta ba to kana da ilimi a cikin ƙur'ani ko sunna wanda maka bayani yaya suke babu ba to malam ce famar rama wanda ya nufi ilma ma hudira anhu ilmuhu ilimin da ilma ilimin da ma hudira anhu abinda wato hudira muni'a ne an hana anhu daga shi wannan mutumin ilmuhu saninsa kamar hmm? rama ilma ma huzira anhu abinda an hana daga shi wannan abin hudun nan zai kuma gama da ilmuhu saninsa kenan an ma hana mutum ya san abin me yasa saboda ba a zo da ilimin ba Kamar rama ilma ma hudira anhu ilmuhu abinda babu ilimi a kai tukunna kai ka tashi kana neman ilimi a kai, kana bincike ya abin ya faru walam yaqna bai wadatu ba bitaslimi da sallamawa fahmuhu fahimtansa bai wadatu da sallamawa ba inji to hajabahu maramuhu fatan wannan za ta zama shamaki tsakanin shi an khalisi tauhidi daga tataccen tauhidi inji bayani maramuhu wannan tashi da nufatan da kai ga ilimin da babu zai zama shamaki tsakaninka da khalisit tauhidi da tataccen tauhidi ko kuma mu ce haka ne khalisit tauhidi ko kuma ka ce sansan tauhidi wasafil marifa da kuma sani wadda ike tatacce na gaskiya wa sahihil imani da kuma imani mai inganci to anan mai malam yake nufi abin da yake nufi ba ilimin da Allah madaukin sarki kawai ya yi magana akan abu ya ce ku yadda wannan gaibu ne kaga tun da ya zama gaibu ba ba ku karin bayani a kai ba me ake so a gurin ku yadda ku yi shiru ba to in mutum bai yi shiru ba ya tashi yin neman ilimi akan wannan abin ya ci ya ci gaba da yin bincike a cikin Ƙur'ani da sunna bai samu ba sai ya dara ilmul kalam yana maganganu to wannan binciken da zai yi ko yake yi za ta shiga tsakaninsa da tauhidi to menene ma'anar wannan ai tauhidi jama'a menene kada ta Allah ba a ko ina alkur'ani da sunna duk abin da sun ce ka yi za ka yi abin da sun ce ka bari za ka bari wannan yadda da wannan da aiki da shi shine khalisu at-tauhidi to in wannan shine khalisu at-tauhidi kuma an ce ka yi imani da kaddara da siffofin Allah da kaji in baka yi ba kai aiki ne baka yi aiki ba tauhidi ya zama cikakke bai zama cikakke ba shine abin da yake nufi to wannan nufatan da ka yi a kan abubuwan da allah mabai saukar da ilimi aka yi ba kai kana bincike to fa ka zai samu matsala ma'arifa tataccen sani gano abubuwa na gaskiya ma ba za ka samu ba wannan binciken da ka tashi kana yi za ta hana ka ka samu tataccen ilimi za ta hana ka ka samu tatacce ko kuma ingantaccen imani da yadda me yasa mutum ba zai samu ingantaccen imani ba saboda abin da aka faɗa an ce ka yadda kai baka gama yadda ba baka gamsu ba ka tashi kana bincike akan abin da yake babu to ana yana da akwai wasu maganganu da wasu abiyar da ibnu taimiyya ya faɗa ibnu akwai ta'iyya shi ta wato qadariya ta'iyya akan qadariya yace wa aslu dalal al-khalq min kulli firqatin huwa al-khawd fi fi'l al ilahi bi 'illatin fa innahum lam yafhamu hikmatan lahu fasaru ala nawhim min al-jahiliyyati yace ibnu taymiya yace aslu dalal al-khalq asali abin da ta sa wasu mutane sun bata min kulli firka a cikin kowane tawaga wadda sun rarrabu irin wannan ash'ariya wannan qadariya wannan jabariya huwa al fi fi'l al shine sindama da maganganu akan ayyukan Allah bi illatin da illa ma'ana me yasa Allah yayi wannan iya wannan abun bai zama haka ba an ce mutum ma yana da kaza to ya za a ce Allah ma yana da kaza bayan shi ne ya ce a cikin alkur'ani kaza wannan shi ne. mutum ya ji akan ya yadda ya yi imani in ya fara maganganu to wannan ya bude wa kansa kofa na ya bar farke wadda yake daidai fa innahum su waɗannan mutanen lam ya ba su fahimta ba hikmatan lahu mecece hikiman abin da Allah ya faɗa tun da ba su fahimta ba ba za su saya ba fasaru ala nau'in min aljahiliya sai suka shiga cikin wani nau'i na abin da ya yayi kama da jahilci ko kuma sun shiga cikin jahilci suna maganganu akan abin da ba su da ilimi wannan magana ta ibnu taymiya mai yake nufi kenan da yawa bangare na farko abin da ta sa mutane sun rarrabu sun bata ita ce akan kaddara akan kaddara mutum bai da ilimi akai ha a cikin Qur'an da Sunna ba za ka samu fashin baki akan su ba kaddara asali abin da ake so ka fahimta Allah subhanahu wataala ce, alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin ce allazina yu'minuna bil ghaibi to kaga yu'minuna bil ghaibi nan qaddara tana ciki kaddara tana ciki in mutum ya yi imani da kaddara dole duk abin da ya auku ya san cewa allah madaukin sarki shine ya yi tsarin abin abin kyakkyawa ne ko mummuna ne duka daga allah subhanahu wata'ala mun ji wannan bayanin ba? tamam sannan na biyu a cikin shurrah ɗin ɗaya ce akan safil ma'rifa yace fal ilmu safi la yu'tahu illa man sallama yace tataccen sanin ƙur'ani da sunan nan ba za a bata ba sai wadda ya sallama wa Allah subhanahu wataala yace wa hada amrun Ya yace wannan abun mamaki ne li anna al shar'iyya saboda shi ilimin shari'a wa khasatan at-tauhid yutahu al-abdu bi shay'aini za a ba wa bawa waɗannan abubuwan da abubuwa biyu ne bi shay'aini sulukiyaini min a'malil qulub ayyukan zuciya guda biyu wadda mutum ya riko da su ne zai samu cikakken sallamawa na farko yace Allah ya abu in kaji to kar yi jayayya karka ce to ah ya abin ya zama kaza farko karka yi wannan yace in ka bar wannan ka ɗauki mataki ɗaya na ka samu cikakken sallamawa na biyu an ya'mal abin da ka ji kawai kai aiki da ita kaga mai risala ya maka bayani yace akwai ayyukan da Allah ya farlanta wa zukatanmu na yadda to in ka ji abin da ya shafi ghaibu da qaddara da siffofin Allah kawai kai imani da su kai gaba mun ji wannan bayanin ba to wannan shi ne abin da suka faɗa akan wannan matsala to in mutum bai samu cikakken sani afon bai samu abin nan ba bai sallama ba in bai sallama ba zai fara bincike ba in ya fara bincike ba zai samu tataccen abin nan ba imani ba abin ingantaccen imani ba ba zai samu tataccen tauhidi ba ba zai samu tataccen ilimi ba to in bai samu ba me zai faru malan yace fayyata dabdabu bainal kufr wal iman wat tasdiqi wat takrir wal iqrar wal inkar موسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاهدا مكذبا تو أمة mutum bai zama ya yana da cikin sallamawa ba bai samu tauhidi ba hmm? to me zai faru malam ce fa ta zabu sai ya takai da kawo bainal kufri wal iman tsakanin kafirci da imani kaga shi ba tataccen kafiri bane ba ba tataccen mumini bane ba wat da gaskatawa wata takdhibi da karyatawa bai wato bai gaskata ba wato fi silmi kafa bai yi ba mm-hmm. Wata takdiri kuma bai karyata ba mm-hmm. wal iqrar da kuma tabbatarwa wal da kuma inkari mutum ne fa saboda musu da kaddara da sauransu shine fa ta jawo mai haka mm-hmm. mu waswisan mai waswasi ne ta'ihan mai ɗimuwa shakan mai shakku ne za'igan mai barin hanya batacce kenan la mu'minan ba mumini musaddiqan mai gaskatawa ba wala jahidan kuma ba mai inkari mukazziban mai karyatawa ba to ya tazabzabu to wannan zabba an irdi akhihi wannan kare mutuncin dan uwa ba in ka ce zabba kana nufin kauda wani abu ne in ka yi ta'addi da an in ka ce dabbar rajulu zai ya zama mutumin yana da ma'anan mutumin ya ɗi mauce mutum ne misali bai san inda yana fata ba shi ma suna ce zabba to in ka ce ta zaba mutumin ya ta kai da kawo bai samu tsayuwa a guri ɗaya ba shi ma to in dai zabba mudaf ne zaba mai zai zama wazan nashi فعل لا نيكو فعل لا نعم مجبا فعل لا انت غذبني اكدوكا مثال انت غذب ذب فاول كلمه منين قالوا با عين الكلمه ما لام الكلمه ما باون با to me zai zama mun ce zabzaba me zai zama fa'ala ne ko fa'ala ne fa'ala ne fa'ala ne ba to wannan ka je gida ka duba mun ji wannan ba amma ma'anan kam akwai alaka a tsakaninsu to at-tadabzubu anan akwai dan sokacin da ibn abil al-hanafi yayi akan masu ilmul kalam ilmul kalam sune waɗanda suke amfani da kokolowarsu gurin takrir masail na aqida da tauhidi wannan sune masu ilmul kalam saboda yawan surutun su ne ma an ce musu ilmul kalam din shine anan yace yatadabzabu kai da kawo wannan yace hadhihi al-halatu allati wasafa ash-shaykh halu kulli man adala anil kitabi wa sunnati ila ilmi kalamil mazmumi yace yace duk wanda bai sai akan qur'ani da sunna ba ya karkata ga ilmul kalam to wannan shine yanayin safa yace aw arada an yajma bainahu wa bainal kitabi was sunna ko kuma ya soya hada tsakanin ilmul kalam da Kur'ani da sunna wa inda at-ta'arud yata'awwalu an-nass an ilmul kalam ɗinsa da kitab da suna ilmul kalam shi ne hankali ba An hankali da kitab da suna sun yi karo da juna ta'arudul aqli wa naqli suke cewa al hankali an naqlu kitab da suna ne to wannan biyu sun yi karo da juna so ko su yi ta'awili ko kuma in ba zai yi su yi ta'awili ba za su gabatar da hankali haka suke yi wa yarudduhu ila ar-ra'yi wal ara'i al-mukhtalifa fayau fayaqulu amruhu ila al-hayrati wad-dalali wash-shakk to kaga abinda je cikin Qur'ani da Sunna na qaddara ko na sifofin Allah ar-rahmanu al-arshi istawa shi bai gamsu ba zai ce istawla yadullahi sai ce qudratullahi wannan ne tawili yayi ba fayaqulu amruhu ila hairati wa dalali wa shak. sai al'amarin shi ya koma kan bata da shakku da dimo cewa kamar yadda ibn rushid ibn al-hafid yace ya fada wa huwa min a'lamin nas bi madahib falasifati wa Ya ce shi kuma fa yana cikin masana abin nan philosophy ne sosai mutafalsif ne shi sosai ko kuma wanda ya san maganganunsu. fi kitabihi wani littafin shi tahafutu tahafut ina ga ghazali ba ya rubuta tahafutul falasifa tahafutul falasifa hauka da kuma shirmen falasifa sai shi ma ya zai ce tahafutul Ka ji fa shirmen shirmen matakai kace wani shirme ba ya eh, yi to kai maka shirme wai tahafutul tahafut ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به yace wane ne ma ya taba yin magana akan abin da ta shafi Allah abin da zai gamsar da mutum kaji wannan magana shin wane ne ya taba faɗin magana akan Allah akan alloli abin da ya shafi Allah wadda za ta gamsar da mutum Ka ji wannan magana me ta jawo shi ya faɗi wannan amfani da kwakwalwa ne amfani da kwakwalwa ba ku gani ba su turawa ma wadda sun sha bokon sun cika cikinsu dam zai ce maka mutum kai ma theory of evolution zai kawo ba hmm? daga biri daga wane ne wane ne ba don kaci mashi first evolution din to da mai da aka fara sai shuru kaci mashi to daga wannan ba eh, to su kuma daga ina sai shuru ba ansa ko ba haka bane ba me yasa amfani da kwakwalwa ba to kaga shi ma saboda ya amfani da kwakwalwan shi ne yace akan abin da ta shafi Allah ba maganin da za ta gamsar da mutum alkurani babu sunna babu mai ta jawo wannan shi ya ta don ai mun ba bayani ba wa kadal amidi afdalu ahli zamani haka amidi mafi daraja wanda yake cikin mutanen zamaninsa cikin malamai Waƙifin في المسائل الكبار حائر لي bai san ma ina yana fata ba akan waɗannan masai da suke tattaunawa akan tauri abin aqida da sauransu wannan maganar mai baye muke kawo wa ibnu abdulaziz al-hanafi haka ghazali mai ihyao ulumuddin inta akhiru amrihi ila al-waqf wal-hayrat fi al-masail al akan masail na kalam amfani da kokolwa gurin aqida da tauhidi shi ma ya mauce ne bai san ina ya nufata ba ثم أعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث رسول صلى الله عليه daga baya ya zo ya tuba ya bar wannan shirmen ya koma hadisai famata ya rasu a lokacin da ya rasu wa sahihul bukhari ala sadrihi yana karanta kenan sahihul bukhari a aje a kirginsa ne ya rasu kaga ya samu kwanci hankali ai haka abu abdullah muhammad ibn umar arrazi ya ce a cikin littafinsa ya rubuta ya ce nihayatu iqdamin uquli iqalu wa ghayatu sa'i alamina dalalu wa arwahuna fi wahshatin min jusumina wa hasilu dunyana adan wa wabalu wato yayi yawo fa abin shi da kanshi shi ma ya dimo shi ya rikice kenan ka ji da nihayatu iqdamil uqul karshen wato iqdam din shine abkuwa mutum ya tashi yayi abu shine iqdam din al-uquli hankali shi da kanshi wato a sa shi gaba shi yayi abubuwa iqalu to wannan dauri ne yace kaji wannan magana kenan in dai an ce za a yi amfani da kwakwalwa gurin takrir masail na aqida da tauhidi yace karshen ta kulle kwakwalwa za a yi ne ba za a samu ansa gamsashe ba wa ghayatu sayil alamina karshen bincike da maganganun da mutane za su yi da hankalinsu balalo yace bata ne karshen ta kaga yayin maganganu baiti har guda biyar ya kawo ka duba ibn abil is al-hanafi amma kaji farkon maganar shi a cikin ta mafa yace walam nastafid min bahthina tula umrina siwa an jama'na fihi qilun wa qalu kaje wannan magana yace walam nastafid ba mu amfana ba min bahthina a binciken da muka yi na kalam din nan tula umrina cikin rayuwar mu kaf siwa an jama'na kawai abin da muka tara fi akai qilun wa qalu an ce sun ce kaji fa akwai shirmin da ta kai wannan fakam kadra aina min rijalin wa daulatin fabaru Jami'an musrina na zalu sai karshen magana shi kuma bayan da ya kawo wannan abiyat shi malamin yace laqad ta'ammaltu turuq kalamiya kalamiyya yace ilmul kalam wadda suke amfani da ce yace nayi tunani akan tafarkin su da kuma tafarkin malaman sar abinan falsafan nan famara ra'aytuha tashfi alilan tace bazata wato gamsar da kai ba sam wala tarwi galilan tashfi alilan al'alilu shine mara lafiya ba za ta ba wa mara lafiya abin nan ba lafiya ba wala tarwi galilan mai jin kishi kuma ba za ta iya shayar da shi ba wa ra'aytu aqraba turuqi tariqa alqur'ani kaji fa اقرا في اقرا في الاثبات Ya ce, kawai hanya wadda yake ne na gaskiya ko mafi kusa da gaskiya Ya ce, hanya ƙura'ani ne Ya ce, in dai tabbatar da siffofin Allah ya ce ka karanta arrahmanu rahmanu alal arshistawa stawa kaga wannan maganan ba ba wani abin nan a cikin ta a mas'ala na usul ko hau. babu ba kana jin abin nan ba to kabi ne ba. ka bi maganan da nake yi karkai bacci a'a in dai kana cikin neman ilimi ko Za ka je ta kanka za ka ce wannan maganan an yi ta ka zo ka duba musamman ilimin usul in ka fara karatu in ka yi gaba Allah ka je wannan abin famun karanta a ta hawiya saboda ka je ka tarar da maganganun su a wani littafi in ka tarar da maganganun in ka tuna wannan za ka ce a su ma daga karshe ga yadda suka saya mun ji wannan ba amfaninta saboda duban gaba ne muke kawo waɗannan maganganu in dai gurin tabbatar da siffofin Allah shi da kanshi yace kawai ka karanta ar-rahmanu alal arshi stawa ilayhi yas'adu al-kalimu tayyib yace in ka karanta wannan ar-rahmanu alal arshi stawa Allah mai rahama ya daidaita akan al-arshi yace ba shikenan ka abin nan ba ilayhi yas'adu al-kalimu tayyib to ilayhi yas'adu al-kalimu tayyib haurawa in ka ji wannan kasan Allah a sama ike ba Ya ce in dai tabbatar da sifofin Allah ka karanta wannan na fi nafi gurin kore sifofi wadda suke miyagu kawai ka ce laisa kamithlihi shay'un ce ka gama sannan ka sake karanta wala yuhituna bihi ilma ba su iya sanin komai da komai game da Allah ba ثم قال سيتي ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي yace duk wanda ya gwada irin yadda ni nayi to yace zai gane abin da ni na gane mun ji wannan bayanin ba haka akwai al-Sheikh Abu Abdullah Muhammad ibn Abdul Karim al-Shahrastani mai al-Milal hal Nihal innahu lam yajid inda al-falasifati wal mutakallimina illa al-hayrata wan nadam shi da kanshi ma Shahrastani mai almilal wan nihal nan shi da kanshi daga baya ba abin da ya samu a cikin ilmul kalam da filosofin nan sai dai dimuwa da nadama ma kaji fa kai ne kayi bincike kayi rubutu daga baya kana jin haushin kanka yace la'amri laqad tuftu al kullaha wa sayyartu tarfi bayna tilkan maalimi falam ara illa wadi'an kaff ha'irin على ذقن أو قارعا سن نادم لعمري نارا سيدا رايواتا haka yace laqad tuftu al-ma'ahida kullaha yace nayi yawo gurin da suke wato abubuwan ilimin nan gaba da na yawo a kansu wasayyartu tarfi na jujjuya idanuna bayan tilkal ma'alimi cikin waɗannan abubuwa ko kuma malamai ko kuma duniya ko kuma ilimin falam ara kenan abin da yake nufi ba abin da ake kawo na filosofin nan ya ce, na ilmul kalam ce. duk mun yi bincike a kai. falam ara to a cikin su ni ban gaba illa an kaffa ha'in sai dai in ga mutumin da yayi tagumi kaffa ha'in mutumin ya kai tagumi ba wannan shine tagumi ba in ka ga mutum yayi tagumi akwai matsala akwai matsala to tire mana <laughs> mun ji ba ce mara illa wadi'an kafa ha'in ko dai in ga mutum ya yi tagumi tagumi na ɗimuwa ala zakanin kenan bisa ga shi ne nan gashin shi ne gemu ba nan kuma me da Hausa Ha ha, ikon Allah to mun ji ba ikon Allah hausa mai duguri kenan ala zaqanin aw qari'an sinna ko kuma mutum ne wanda yake taba ko kuma yana <coughs> abin buga hakoransa na nuna nadama kenan qari'an sinna nadimin kaje wanda ya fada wannan fa mutum ne babban malami ne ba philosopher ne mutakallim ne amma kaga daga karshe abin da yake faɗa? to kaji in dai ka fahimci waɗannan maganganun da su waɗannan su ne uban tafiya su ne iyayen amma da ƙarshe kaji abin da suke faɗa kan ilmul kalam to waɗanda asha'ira da yan ɗarika da sauransu da suke rubuto akan aƙida da tauhidi gaba da yansu ilmul kalam ne suke amfani kwakwalwa suke amfani cewa za su yi maka ma in ka ga abin da ya zo wato ta nuna abin siffofi ne akwai a jikin mutum akwai a jikin Allah kawai wato hankali ba zai doka ba kai in kaga abu hankali ba zai doka ba sun ce kai ta'wili kai ta'wili a jinassi a gefe guda suna ce fa'awilhu Ramiyar tanzili in kai ta'wili ka aje nassi a gefe kaga wannan ya kai amfani da kwakwalwa suka yi shi yasa ina ga ibnu taymiya ne ko ibnu qayyim ya rubuta dar'u ta'arud al-aqli wa naqli ibnu taymiya da ibnu qayyim sun yi rubutu da yawa akan ilmin kalam din nan to mun ji wannan bayanin ba saboda haka indai kana karatu kai hankali da waɗannan abubuwa musamman na ilmin kalam in ka ji abin da ta shafi tauhidi musamman aqida musamman qaddara me za ka yi kaji an yi maka fassara na salaf shikenan ka yadda ka yi gaba kar ka yi bincike me yasa ba ilimi aka yi to to abin da babu zaka nema su waɗannan me yasa sun dimauce saboda suna bincike akan abin da babu abu babu zaka yi bincike kwakwalwanka kuma yana da limit mun ji wannan bayanin ba malam yace ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم إذا كان تأويل إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية تركا للتأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيح ما لن يتشبه wato anan ma yana bayani akan wannan hadisin da manzon Allah sallallahu yace innakum satarawna rabbakum kal qamari lailatal badri la tadamuna fi ru'yatihi kuko lalle za ku ga ku kamar yadda mutum yake ganin wata mai kwanaki goma sha hudu wadda ba za ka iya zalanta ko hana ɗan uwankan da ke gefen ka kallo ba haka manzon Allah sallallahu alaihi cikin hadisi ya faɗa kuma cikin alqur'ani Allah subhanahu wataala ce wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira ila rabbiha nadira sannan lilladina ahsanul husna wa ziyada malaman tafsir sun ce ziyara nan shine ganin Allah Allah madaukin sarki ya sa muna ciki to malam yana bayani ne akan wannan ne mutum ya yadda da ita yace wala yasihu ba zai inganta ba wala sihul imani imani ba zai inganta ba bin ru'ya bin ru'yati ga ganin Allah kenan ganin Allah da aka faɗa yaddanka ba za ta zama cikakke nagartacce ba li ahli daris salami na li ahli daris salam ga ma'abota gidan aljanna kenan ganin gani da aka fada na ma'abota gidan aljanna to imani ba za ta samu nagarta ba gawa limani tabaraha ga wanda ya yi la'akari da ganin allan nan minhum a cikin mutane bi wahami da wahaminsa jona bayani kenan ganin allan da aka fada inda mutum kawai ba yadda ya yi ba yana nufin a'a ganin Allah da aka faɗa ba wai kaza bane kaza ne ya fara surutu ba to an ce gani ba eh kawai ka yadda da ganin ka yi shuru. amma hadisin kawai abin da ya fada kana kallon wata wadda ya kai kwanaki goma sha hudu eh to yadda ba ka iya hana ɗan uwanka haka za ku kalli Allah sai ya shuru ba to kai maka yadda za a gani amma sai ka ce amma na Allah ba wannan ka fara surutu ba mana ya ce to surutun nan duk abin da za ka fada wahami ne me yasa ya ce wahami saboda kana da ilimi kana da aya kana da hadisi kawai hadisi da ayan da kake da su duk mai sun ce gani za ka yi yaya a sun ce za ka gani to shi kenan ka yadda mana in dai da wahami ne ka yi la'akari da wannan to malam ya ce imanin da kai ga hadisin ya ce ba nagartaccen imani ba ne ba au ta'awwalaha bi fahmin ko yayi mata fassara da fahimtansa ta'awwalaha bi fahmi kenan idda'a ta'wilan yukhalifu zahiraha yayi wato abin nan iddi'aina fassara wadda ya saba da zahiri saboda zahirin hadisin menene za ku ga Allah amma sai wani yi maka fassara wadda za ta nuna fassara abinda take nuna ba ganin ba kuma hadisi ya ce satarauna don ya maka fassara wadda tana nuna ba gani ba ne na zahiri to ya ce wannan shi ne abin da ke da auta awwalaha bi fahmin kenan wanda ya tawuri da faham sa, da wanda ya yi amfani da fahaminsa gurin bayani ga wannan hadisi yadda da ya yi ga hadisin nan ba yadda ne nagartacce ba ne ba kaman ka yi tambaya ne ka ce wa tahawi me yasa ya ce iz domin kuwa kana ta'wilun ru'yati fassaran wannan kallon wa ta'wilu kulli ma'anan da fassaran dukkanin ma'anan da yudafu ila rububiya wadda ake danganta ga Allah subhanahu wa ta'ala menene fassaransa tarkan litta'wili barin mummunan fassarar nan shine fassararsa kaji fa kasan akwai tawil sahih akwai tawil fasid tarku tawil fasid huwa tawil sahih shine abinda tahawi yake fada kenan kasan eh, akwai zahir akwai mu'awwal a usul ba to in an ce zahir abinda yakan iya ɗaukan ma'ana biyu ko uku ɗayan ma'anan shine a gaba ɗayan in baka kawo hujja ba ba za a karba ba wannan shine zahir da mu'awwal in ji wannan bayanin ba misali a hadisin a bannan Ali ibn Abi Talib inda yace kuntu rajulan madda'an fastahiyatu lima kana ibnatihi minni dinna manzo Allah me yace mishi igsil dhakaraka wa tawadda a ɗayan riwayan shi tawadda wandah farjaka annadhu menene yayyafawa amma yayyafawa nan da me ake fassara shi da wankewa mecece hujja ga wancan hadisi ne ce irsil zakaraka ne mun bane kaga wannan tawil sahih ai nadhu ba ghaslu bane amma an fassara ta da ghaslu ne yasa ga dalili macen rahmanu alal arshi istawa an kace istaula makaryaci ne kai saboda baka da hujja akan istaula kana da aya kana da hadisi kana da maganganun magabata ne a larabci ina ne an ce istawa bi mana istaula babu mun ji bayanin ba to wannan haka ganin Allah ma satarauna rabbakum tarauna ra'a menene gani na ido ba wujuhun yawma idhin nadiratun ila ha nazara ya ta'adi da ila nazara in ya ta'adi da ila gani na ido ne to in ka zo ka ce ba ganin ido ba ne na zuciya ko wani abu sai ce ina hujja akan wannan maganan da kake yi ba ka da hujja me yasa kai na ka tawil ne fasi mun ji wannan bayanin ba sannan kuma ku sani larabawa suna amfani da lafazi tawil da kuma suna nufin fassara kamar da abu ja'far at-tahawi uh, abana tabari tabari yake amfani da shi at-tawi uh, me yake cewa fi qawli at-tawilu fi al-qawlu fi ta'wili qawli ta'ala inda ya kawo aya in zai fassara zai ce ta'wilin wannan aya yana nufin tafsirul ayati ne shi mun ji wannan bayanin ba tamam sannan wato me yasa mun yi wannan bayanin saboda mu san cewa ta'wil akwai sahih akwai fasid kaga ibnu abin nan majoyi ne mai ce wai yawwal zahiru bid dalil in sai kana da dalili ne zaka yi ta'wil na abin da yake zahir in baka da hujja ba zai yi kai ta'wili ba mun ji wannan bayanin ba to id kana ta'wilur ru'yati wa ta'wilu kulli ma'nan yudafu ilayhi ila ar-rububiyyah kenan duk ma'anan da za a danganta ta ga Allah subhanahu wataala wannan yana nufin menene sifofin Allah ne sifa ko fi'liya ne ko zatinsa ne ko wanne ma dai tarkad littawi a gurin ku tarkad tawi ne ko tarkan littawi ne na'am bitarki tawili ne to bitarki tawili da barin tawilin wa luzumi taslimi da lazuntan sallamawa menene sallamawa mun yadda za a gani Allah ya sa muna ciki wannan shine sallamawa arrahmanu alal arshi stawa mun yadda ya daidaita ibnu imam malik wani ya zai mishi yace mishi ya imam arrahmanu alal arshi stawa to alistiwa din kaifa ya yake yace alistiwa malumun yace ai daidaito an sani ai a ce litastawu ala zuhurihi ha والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم هو إذا استويت على كرسيك زما كي أما الرحمن الأرش استوى كيما آه to ai na Allah ba fada ya yake ba to ya zaka istawa din ne ya yake ba mu sani ba wal anhu bid'a tambayan ma bid'a ne kai wannan ka kawo sabon abu tashi ka fita yace an kore shi a majalisin ma saboda ya zo ya dagula mutane atmosphere ba mun ji wannan bayanin ba taslimi التسليم كلازنci sallamawa wa alaihi din wato abun fa simple ne sai wani ya dauke ta da zafi saboda amfani da kokolwan shi an ce shi wani yadullahi hannun Allah bal ya dama ta ne sai ya ce kudura to ina ka samu wannan fasara na kudura da ka karanta sahabbai sun manzo Allah ya karantar da su ba wanda a cikin su kowa ya san cewa yadda hannu ba ba wanda ya taba ce hannun nan wani manzo ya manzo Allah wani hannu ake nufi ya tambaya to me yasa kai za yi tambaya kai shiru mana ka bari kawai wa alaihi dinul muslimina addinin musulmi masu mika wuya kuma yana kan wannan ne wa man lam yatawaqqan nafiya wanda bai guji kore siffofin Allah ba wa tashbiha bai guji kamanta Allah da halittu ba a tashbe shi ne kamanta Allah da halittunsa zalla mutumin nan to ya bar tafarki ya yi samu tangarda walam bitan tanziha bai dace da sarkaka Allah ba ka san me yasa malam ce walam bitan tanziha saboda wanda suna tashbe za su kamanta Allah wai su suna haka ne saboda tabbatar da siffofin shi ne su ma sun bata wasu kuma sun ga lahi su ce a ah, kai makana da hannu allama yana da hannu su ce a ah, wannan ba hannu ba ne a ah. to an ce makari eh, wannan hannu ne saboda wannan ne sai su yi ne za su ce nafiyu za su yi a wanda ya nafiyu asali amma shi mai yake nufi ne wato ya za a ce Allah yana da hannu shi ma mai yake yi wai sarkaka Allah yake yi ba shi wanda ya sha ba shi ya fada ba hannun ma irin takacce wannan shi ya yi shi ma abinda Allah ya faɗi ya gulu yi ba mara ya ce wa su yusib tanziha dukkan su bi ba su samu sarkaka Allah saboda aka wannan shi shine abinda malam ya kawo inda abu ya shafi aqida da siffofin Allah da mutum ya yarda da su kada ya shiga ya sandama a cikinsu. indai mutum ya san dama cikinsu ba alheri masu ilmin kalam su ne masu amfani da kwakwalansu malam ya ce fa'inna rabbana haka ne ba fa'inna rabbana jalla wa ala mausufin bi sifatil wahdaniyya man'utun bi nu'util fardaniyya laysa fi ma'anahu ahadun min albariyya فإن ربنا للي jalla wa ala. جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية موصوف يا سبنت بصفات الوحدانية دسفوفي نكريتوه سفوفي نكريتوه كينا باود يا سبنتو دسو سيشي ما يسايكا وانا نكاجي القرآن دسونا كركا كالي سونا ها kawai ka fassara ta a yarenku menene wannan in dai kai misali babur ne a garinku kana tafsiri in ka ji yadda babur mai yadda ka fada kawai ba ruwanka wani irin yadda kawai ka fada me yasa saboda shi Allah ya laje laisa kamithlihi shay'un ba abin da ke kama da shi ji wannan ba shine mausufun bi sifatil wahdaniya ya siffantu da siffofi na kadaituwa shi kadai ne mai siffan shi man'utun bi nu'util fardaniyya wannan atfu tafsir ne as-sifatu wan na'tu dukkan su ma'anan su daya hmm. amma kuma ibnu abil iz al-hanafi yace wasu sun ce akwai bambanci tsakanin wasf da na'at wasu sun ce mutaqarib sun ce fal wasfu lidhat wan na'tu lil fi'l ne bal wasu sifa lizzati ga abin da ya shafi zati ne kenan hannu da kafa da sauransu wannan shine ana ce masa sifa na'at kuma lil ni na ayyuka misali Allah subhanahu wataala kowane karshen dare yana sauka saukan nan na'at ne za a ce mata yace mun ji wannan bayanin ba laysa fi ma'anahu ba a cikin wato um, sifofinsa ma'anahun nan ma'ana fi sifatihi ne yana ishara ga siffofinsa laisa fi hu, babu a cikin siffofinsa ahadun wani minal bariya cikin talikai talikai bayi ko mutane ko dabbobi ba wani wadda ike mai kama ko mai tarayya da Allah a cikin siffofinsa kaga anan wannan ya dace da laisa wa mithlihi shay'un to أنا za mu sai a nan mu sai a nan darasi na gaba in mun zo ko mu tashi inda malam ya wa ta'ala عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحوي بالجهات الست كسائر مبتلعات اللهم صل على محمد وعلى آله وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وبارك لنا فيما علمتنا علم وزدنا علما اللهم يسر امورنا واختم بالبركات الصالحة اعمالنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغنى بفضلك عما سواك اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحسنى اذا شئت سهلا اللهم انا نسالك في الرسل على بلا سبق عذاب ولا حساب ونعوذ بك من النار يوم قرب اليها من قول وعمل اللهم يسر امورنا واختم بالبركات الصالحة أعمالنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله